Բարև բարեկամներ։ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերը շարունակում է Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձայնասրավում աշխատում է Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ է Ռոմելա Պետրոսյանը։ Երբ բռնկվեց Արցախյան պատերազմը, համեմատաբար նոր ձևավորված Արցախի հերոստատեսությունը կանգնեց պատերազմը լուսաբանելու խնդրի առաջ։ Մեր նախորդ թողարկումների ժամանակ մենք առիթ ունեցել ենք խոսելու այն մասին, թե ինչպես հերոստատեսության աշխատակիցների մի մասը թողեց աշխատանքն ու մտավ պատերազմի հորձանուտը։ Մեր օրերում աշխարհի պատերազմները լուսաբանվում են գրեթե on-line ռեժիմով, բայց մեր պատերազմն ուրիշ էր նաև այս տեսանկյունից։ Ովքեր եւ ինչպես էին լուսաբանում Արցախյան պատերազմը եւ ինչ գնով է ստեղծվել հերոստաարխիվը, որի ցավոք շատ փոքր մասն է հաջողվել պահպանել։ Այս հարցերի շուրջ մենք կզրուցենք Արցախի հանրային ռադիոյի գլխավոր խմբագիր Արա Վանյանի հետ։ Նա առաջիններից մեկն է աշխատանքի անցել նորաբաց հերոստատեսությունում, պատերազմին մասնակցել է եւ որպես ազատամարտիկ, եւ որպես լրագրող։ Բարև ձեզ, պարոն Վանյան։ Մենք նախ Բարև ձեզ։ Ողջունում ենք ձեզ եւ ուզում եմ պատմեք այն մասին, թե ինչ ժամանակաշրջանում մտակ հերոստատեսություն դա մեր ազգային, մեր ժողովրդի ազգային ոգու զարթոնքի շրջանն էր։ Հիշում եք այդ օրերի մտնոլորտ տրամադրությունը։ Մի քիչ պատմեք այդ մասին։ Նախ ուզում եմ ողջունել մեր ռադիոլսողներին ու ասեմ, որ 88-ին երբ ստեղծվեց հերոստատեսությունը, մեր այսօրվա աշխատակիցների, որոնց արդեն կարելի է վետերաններ համարել, մի զգալի մասը աշխատանքի ընդունվեց հենց 88-ի սկզբներին, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին, ես էլ այդ մարդկանց թվում էի, ովքեր աշխատանքի են անցել ապրիլի 1-ից մի մեծ խումբ գործընկերների հետ, ովքեր այսօր նկատելի դիրք ունեն մեր լրատվական դաշտում։ Ասեմ, որ մեր անցած ճանապարհը ընդհանրապես ես պայմանականորեն կբաժանեի 3 փուլի, որի առաջինը դա ես համարում եմ ռոմանտիկ փուլ, դա 88-ից մինչև պատերազմական գործողություններ ընկած ժամանակահատվածն է, երբ մենք փորձում էինք ժողովրդական պայքարի մեթոդներով ժողովրդավարության միջոցով հասնել Արցախի ժողովրդի բարձրացած խնդրի լուծմանը ու հերոստատեսությունը ռադիոն ոչ միայն ականատեսներ այդ գործընթացի, այլև ամենօրյա մասնակիցը։ Բոլոր լրատվական թողարկումներում, բոլոր հաղորդումներում անցնում էր հայ ժողովրդի բարձրացած պատմական արդարությունը վերականգնելու խնդիրը եւ կարող եմ ասել, որ այդ փուլում թե հերոստատեսությունը, թե ռադիոն գտնում էր այն բարձրության վրա, որ անհրաժեշտ էր այդ շարժումը լուսաբանելու համար Երկրորդ ժամկետը ես համարում եմ պատերազմական տարիները, այդ տարիների ընթացքում հերոստատեսության եւ ռադիոյի մի զգալի մասը, կարելի ասել մեծ մասը զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանությանը, որովհետեւ պետք է լուծել մեկ կարևորագույն խնդիր։ Երեք մենք բոլորս միասին տոնեցինք երատոնը, ես կարծում եմ դա արցախցիների տոների տոնն է, որովհետև այդ տոնը մեր ապագա շարժի ամենակարևոր հենքն է հենքն է ձեր ասած ու անհրաժեշտ էր շրջափակման մեջ գտնվող հրե օղակի մեջ գտնվող մեր ժողովրդին փրկել ցեղասպանությունից դա պարզապես քաղաքի գրավում չէր թեպետ այդ քաղաքը Արցախի հնարուց մայրաքաղաքն է, սակայն կար ավելի կարևորագույն խնդիր, այն է ճանապարհ բացել դեպի Հայաստան, այլապես մեր ժողովուրդը դատապարտված կլիներ ցեղասպանության։ Այսինքն կար երկու ճանապարհ՝ ցեղասպանություն կամ հրե օղակի հաղթարում, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ երաթոնը կա ու պետք է լինի մեր ամենակարևորագույն տոներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը պատերազմական փուլի մասին ասեմ, որ երկու տեղերում էլ թե աշխատանքում, թե բուն ռազմի դաշտում Արցախի հեռուստատեսության ռադիոյի աշխատակիցները իրենց պահեցին որպես իրական արցախցիներ, դրա մասին են վկայում այն ամենը, ինչ պահպանվել է մեր տեսադարանում։ Պետք է ասեմ նաև, որ մենք ունեցանք զոհեր ռազմի դաշտում, ու գտնում եմ, որ նրանք, ովքեր մնացել էին աշխատանքի, նրանք էլ կատարեցին իրենց վրա դրված ցանր խնդիրները տեխնիկայի բոլորովին վատ պայմաններում, երբ թեկուզ մեկ նկարահանում կազմակերպելը կամ մեկ շրջան այցելելը կապված է մեծ դժվարությունների հետ։ Եվ երրորդ փուլը, որը համարում եմ, որ շարունակում է առ այսօր, դա հարաբերական խաղաղության փուլն է, եւ պետք է ասել, որ այս փուլում եւս մենք կարողացել ենք մեր վերականգնմանը հանրապետության զարգացման գործընթացներին հետևել համահունչ եւ արտացոլել այն ինչ կատարվում է մեր կյանքում Շատ լավ։ Կարծում եմ ձեր տարբերակած այդ 3 փուլերը կարելի է նաև այսպես առանձնացնել, որ առաջին փուլում դերացած ռոմանտիկայի ժամանակաշրջանում գործում էր գրաքննություն, որը դուք ստիպված էիք շրջանցել, հաղթահարել՝ ի տարբերություն մյուս երկու փուլերի։ Ինչպես էր հաջողվում հաղթահարել գրաքննության այդ փորձությունը։ Իրոք կար գրակունություն, ինչպես գիտեք, այդ ժամանակ դեռևս գոյություններ խորթային պետությունը եւ այս մեր լղիմի տարածքում հայտարարված էր արտակարգ դրություն, բնականաբար արտակարգ դրության պայմաններից առաջիններից մեկը դա լարատվամիջոցների վերաբերյալ վերահսկողությունն է, որը կատարում էր հենց զինվորականների կողմից կար գրաքննություն այդ պայմաններում իրոք դժվար էր աշխատել, սակայն կար ամեն ինչ, ամեն ինչ մտածում էինք, որպեսզի որևէ ձևով հասցնենք ժողովրդի խոսքը, ու կարծում եմ հիմնականում հաջողում էր դա եղան պահեր երբ արդեն աշխատանքը ընդհատում էր հերոստատեսությունը չէր կարողանում եթեր հերարձակել քանի որ այն շուշիից էր տրվում եղավ ժամանակ անգամ որ ռադիոն չկարողացավ աշխատել այդ ժամանակ համարյա նույն կոնտինգենտը աշխատում էր ընդհատակում, ես չեմ ուզում դրա մասին անդրադառնալ, դրա մասին կարող են պատմել անմիջական մասնակիցները, այնպես որ շատ դեպքերում թեկուզ բոլոր արգելքները հաղթարել իհարկե անդամներ էր, բայց արգելքների մեծ մասը հաղթարվում էր եւ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ հասցում էր մեր ժողովրդին։ Դուք նրանցից մեկն էիք, ովքեր գրիչը վայր դնելով մեկնեցին ռազմադաշտ։ Ինչպես կայացրիք այդ որոշումը։ Ասեմ, որ ես իմ համես մասնակցությունը ունեցել Արցախյան ազատամարտին, ինչպես շատ ու շատ շատերը եւ դա կատարվել է աստիճանաբար մենք դեռևս պատերազմական գործողությունների սկսվելը բավական երկար ժամանակ մասնակցում էինք հերթապահությունների առնչություն էինք ունենում զենքի հետ ու դա կատարում էր չափազանց գաղտնի պայմաններում այսինքն երբ արդեն 91-ի վերջին ամիսներին, նոյեմբերին, դեկտեմբերին սկսեցին առավել ակտիվ ռազմական գործողությունները, կարելի ասած այդ ընդհատակյա ջոկատները աշճանաբար վերածվեցին մարտական միավորների եւ սկսեցին մասնակցությունը ցուսաբերել պատերազմական գործողություններին։ Մենք պարզապես այլընտրանք չունեինք ու գտնում էինք, որ ես այդ տարիներին կատարել եմ եւ լրագրողական աշխատանք եւ մասնակցել եմ պատերազմական գործողությունների, արել եմ այն ինչ որ կարող էի, ավելի ասել երի։ Իսկ իմ կարծիքով երբ պատերազմը անցնում է մարդու ճակատագրի վրայով, այն անպայման ինչ որ հետք է թողում կամ ինչ որ բան է փոխում մարդու մեջ։ Ձեզ մոտ ինչ փոխեց պատերազմը։ Կարծում եմ, որ շատ չեմ փոխվել, բայց բնականաբար մարդու ներվային համակարգը այդ դրոշը կրում է իր վրա Երևի դա է հիմնական, ինչ որտեղ նաև առողջությունը մարդու։ Իսկ հեշտ եղավ անցումը կրկին քաղաքացիական կյանքին, մասնագիտությանը, լրագրությանը։ Գիտեք, ես շատ կապված էի երբ բանակից 95-ի մարտին վերադարձա նորից աշխատանքից, չեր էլ նկատում այդ ընդմիջում աշխատանքային, որովհետև ես անգամ բանակում միշտ շփումներ ունեցել իմ գործընկերների հետ եւ շատ կապված է այդ ասեմ որ այս տարիների 3 տասնամյակի ընթացքում ես այլտեղ չեմ աշխատել եւ հավատարիմ եմ մնացել այս ընկերությանը եւ այդ առումով խնդիրներ չեն եղել նորից հարմարվելու աշխատանքին Դուք իսկապես օրս 3 տասնամյակների ընթացքում եղել եք հերոստատեսության, բայց կատարել եք կարևոր, բայց չերևացող, գրեթե չերևացող աշխատանք, մնալով միշտ կարծես թե հետնաբեմում։ Դուք ղեկավարել եք լուրերի բաժինը, կազմակերպչական աշխատանքներով եք զբաղվել։ Հեշտ էր արդյոք անցումը ռադիո հաղորդումների խմբագրում։ Հասկանում եմ ձեր ակնարկը ինչի մասին է, ես զուտ առանց կադրում Երևալու աշխատանքի մեթոդը օգտագործել եմ ելնելով մեկ խնդրից իմ ձայնային տվյալները ինչ չեն բավարարել։ Իմ գործընկերները ոչ միայն չեն արգելել ավագ գործընկերները, ոչ միայն չէր արգելել, որ ես ինքս հանդես գամ իմ ձայնով կադրում աշխատ, այլ ընդհակառակ անընդհատ համոզում եմ, որ պետք է այդպես անել։ Ես ձեռնպահ եմ մնում դրանից ու երևի այստեղ էլ դուշով ես եմ, որովհետև կադրում աշխատել դա առաջին հերթին ճանաչված լինելու հետ է կապված ու այդ աշխատանքի համապատասխան կարծում եմ ворակ ապահովելով, համապատասխան ջանքեր գործադրելով շատ դեպքերում մնացել եմ չճանաչված, թեկուզ ուղղակիորեն ասեմ, որ բոլոր նրանք, ում հետ աշխատում էինք, դա լինի պետական մարմիններ եւ այլն, բոլորը գիտեն թե ով ինչ է արել եւ ինչ է կարողանում անել ես ասեմ, որ հիմա երբ հաղորդաշար ունեմ, ունեի մի քանի տարի առաջ եւ հիմա ունեմ, հիմա պարզապես այլտրակ չկա, ստիպված եմ կադրում Երևան աշխատել, իսկ ինչ վերաբերում է ռադիոյին անցումը, մեր ես երբեք չեմ տարանջատել այս ընկերության երկու մասերը եւ պիտի ասեմ, որ անցման հետ կապված լուրջ բարդություններ չեմ ունեցել, խորհրդում 10 տարի աշխատելու ընթացքում ես ռադիոն համարել եմ այս ընկերության կարևոր բաղադրիչներից մեկը ու միշտ էլ գտել եմ, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ռադիոն կարողանա համակալ գնալ հեռուստատեսության հետ ու ինչ որտեղ նաև առաջ լինել, որովհետև Մենք ապրում ենք պատերազմական երկրում եւ այստեղ հնարավոր էլ չէ գերագնահատել ռադիոյի դերը։ Ասեմ, որ նույն միջոցների արկայության դեպքում, նույն հնարավորությունների արկայության դեպքում կարծում եմ, որ ավելի բարձր մակարդակի ռադիո ավելի հեշտ է ունենալ ստեղծել, քան հեռուստատեսություն, որովհետև հեռուստատեսությունում աշխատելով այդքան երկար տարիներ կարող եմ համոզված ասել, որ հեռուստատեսություն, լավ հեռուստատեսություն ունենալը փոքր երկրում, երկրում փոքր միջոցներով տնտեսություն ունեցող երկրում փոքր միջոցներով անկան էլ դյուրին գործ չէ ռադիոն ի տարբերություն հեռուստատեսության ծախսերի առումով մի քիչ ավելի քիչ պահանջներ ունի եւ այդ առումով կարելի է եղած ներուժը օգտագործելով ունենալ բավական հետաքրքիր ժամանակակից լրատվամիջոց, որը պետք է բավարարի մեր հանրությանը ու նաեւ մեզ նույնպես բավարարվածության զգացում առաջացնի Ստանձնելով ռադիոյի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը, դուք անմիջապես ձեռնամուխ եղաք ծրագրային մի շարք փոփոխությունների։ Ինչով էր դա պայմանավորված։ Մենք այս եթերաշրջանում կտրուկ մեծացրինք լրատվական թողարկումների ծավալը, կարծում եմ դա ճիշտ քայլ էր, որովհետև բոլոր ռադիոներում համարյա լրատվական թողարկումները եթեր են հրարձակում կես ժամը 1, իսկ մենք ունենք 1 ժամը 1։ Մենք ավելացրել ենք մարզական, մշակութային, արտերկրի եւ տարածաշրջանային լուրեր հիմնական թողարկումների զուգահեռ որոշակի փոփոխություններ անելով որևէ բավարարվածության զգացում դեռևս չունենք, կարծում եմ մենք անելիքներ շատ ունենք, պետք է առաջիկայում ու ժամանակի առումով էլ խնդիրներ ունենք, որովհետեւ մենք կարելի ասել այստեղ ժամանակին շատ բաներ պետք է արվեին, որոնք չեն արվել, աստիճանական պետք է արվեին, որոնք որպեսզի այսօր այդքան կուտակված չլինեին ու եթե խոսենք ռադիոյի զարգացման իմ պատկերացումներին, որը կարծում եմ բավական կարճ ժամկետում պետք է լուծենք, հասնենք, ես կարազանցնեի երեք կարևորագույն խնդիրներ։ Առաջինը դա ռադիոյի տեխնիկայի արմատական վերազինման անհրաժեշտությունն էր ու դա պետք է կատարվի ամբողջական ծրագրի ձևով, այլ ոչ թե մասնակիորեն, որովհետև մեկ մաս կամ մեկ առանձին բաղադրիչ վերանորոգելով, նորացնելով մենք չենք կարող թերապես հասնել ռեալ արդյունքի։ Ասեմ, որ այս տեսակետը կիսում է մեր ղեկավարությունը, եթե խորհրդի նախագահը թե տնօրենի պաշտոնակատարը մենք զրույցներ ունեցել ենք, շտով ուսումնասիրությունների արդյունքով կձևավորվի ծրագիր, որը փուլ առ փուլ իրագործելու դեպքում մենք կհասնենք տեխնիկական վերազինմանը։ Ու երկրորդ ասեմ, որ մեր եթերային որակը լուրջ խնդիրներ ունի։ Այն բոլորովին չի համապատասխանում այսօրվա պահանջներին։ Ավելին ես գտնում եմ, որ այն այսօր ավելի վատն է, քան տասնամյակներ առաջ։ Ու այդ ընդհատումները ձայնի մաքրության բացակայությունը, ասեմ, որ մեր հանրապետության տարածքում գործող այլ ռադիոներ առավելություն ունեն որակական եթերի որակի հերարձակման առումով մեր նկատմամբ ու պետք է այդ խնդիրը լուծել։ Ինչ մնում է առանձին ալիք ունենալուն, դա արդեն վաղուց հասունացած ու լուրջ խնդիր է։ Կարծում եմ, եթե մենք նույնիսկ ի վիճակի չլինենք օրական 24 ժամ կամ 12 ժամ եթեր ունենալ, մենք կարող ենք ունենալ մեր սեփական ալիքը ու այդ ալիքի ազատ մասը ծածկել այլ ռադիոընկերությունների հաղորդումներով, ինչպես հիմա մենք մտնում ենք Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթեր, ու բնականաբար լրալ ռադիոլուսողներին այդ ժամերի ընթացքում զրկելով նրանց հետ կապ ունենալու հնարավորությունից։ Այս իրավիճակը ձեռնտու չէ ոչ նրանց, ոչ մեզ։ Պետք է նաև նկատի առնել, որ մեր եթերացանկում այսպես ասած կրկնություններ գրեթե չեն լինում, իսկ աշխարի բոլոր ռադիոալիքները օգտագործում են այդ հնարքը, այսպես ասած, եւ փակում իրենց եթերաժամը, չէ՞ որ մենք էլ կարող ենք օգտվել այդ միջոցից։ Իհարկե, կա փորձ այս մեր ունեցած հաղորդումները անգամ տեղաբաշխելով կամ կրկնությունների միջոցով կարող ենք զգալորեն մեծացնել ցավալը, սակայն դա պետք է լինի միայն այն դեպքում, երբ մենք ունենանք սեփական ալիք։ Բայց ինչ քննի հետ է դա կապված ֆինանսական, չգիտեմ։ Այդ հարցերը կքննարկվեն ղեկավարության հետ եւ այնպես չէ որ ատավությամբ քայլեր չկան, կա քննարկումներ, քննարկումների փուլում ենք եւ տեխնիկական վերազինման եւ ալիքի հետ կապված եւ եթերի հերարձակման որակի հետ ու նաև ասեմ, որ երրորդ խնդիրը ես տեսնում եմ, որ ռադիոն պետք է երիտասարդ նոր կադրերի կարիք ունի, այստեղ սերնդափոխության անխուսափելի սերնդափոխության խնդիր կա, պետք է զուգակցել նախքին փորձը, պատասխանատվությունը, որը հատուկ է մեր արդեն երկար տարիներ աշխատողներին, պահպանելով այդ ամեն դրականը 90 ամյա մեր այս լրատվամիջոցի ավանդույթները պետք է թարմ ուժեր ստանանք, թարմ լիցքեր ստանանք, որպեսզի կարողանանք այն շարժել առաջ ու կարծում եմ այս լրատվամիջոցը, որը միշտ ունեցել է Արցախում բարձր պահանջվածություն եւ հեղինակություն, պետք է որ հիմա վերականգնի նախ իր նախքին հեղինակությունը ու քայլ անի մի քիչ ավելի առաջ գնալու համար Հուսանք, որ այդ ժամանակները շուտով կլինեն։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում մենք զրուցում էինք Արցախի հանրային ռադիոյի գլխավոր խմբագիր Արավանյանի հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։